yi nyo tu nkenke aka ti ma fui a wɔpɛ dɛ wɔyɛ akɔm no tu wɔn fo. yoo ana mo hyɛ ase kan sɛ ma kan dɛ mo ɔma yɛn kɔm nkyɛn mu akɔm na mmom yɛn kɔm tete akɔm dɛ ma kan yɛ. tete akɔm no ebi nyi ma nan. tete akɔm no nye dɛ nka no tete no wosom no na ɔbɔ bɔɔdo no wɔakyɛ dɛ kɛto ahatawi anɛ ka obi a fifty first west. Ano yɛ tete akwama yi. Papa anyɛ biara wɔ abusuafo. Wɔ abusuafo. Wɔ abusuafo. Ɛwɔ akwam na ne yɛn. Wɛnyiwa gye ho ana wɛnyiwa ngye ho. Wɛnyiwa gye ho. Wɔ bɔɔde. Sɛ ɔdo mmiri a yɛyɛ amanda a abusua no wɔ tum wɔ boa. Papa ndɛ sɛ sɛ bebe yɛ dun. Yɛadu aka akyiri ma ko eh, obiara sɔrɔ ase Megyina abɔnten na mekɛ se anyɛ biara iwɔ bi Iwɔ bi Bɔ wo nɔma ne yente ama sɛ oburenyi bi hwɛ a na sɛ ɔpɛ dɛ e, ɔsɛ e, e, boa no a na wakorɔ Yo, ah, wo nɔma no yɛ eh, 057 Double zero, double four, seven zero eight Sankan bio eh, 057 uh -huh. Yoo yɛ ba a mesa yi ankankara mmaframa ɛɛ yɛwɔ biribi dɛ ɛsor ɛsor ɛɛ abeda mo no sɛ. na obenyin a ne ne ne n'adze no ayɛ kodwo otu a ntum bua no. motum aboa no. ɛɛ sɛdeɛ ɔbɛyɛ a onnya awo no etum boa. motum aboa sɛ ɔyɛ a mede bia. obi kowia adze. Obi obi dze wodzi nka dzi ka wia obi ne sika, wɔba botum aboa hɔn ma woehu nyimpa kor no. Ka bia ɔmen sɛ. Sɛ obi dze obi ne dzi nkowia adze, na wɔ nyimpa kor no ba ɔnkyɛn a, botum aboa ma woehu nyimpa kor a ɔyɛ dɛm adze no, odzi bɔn a. Ɔnnyɛ ɔse bi yɛ bɔn a.